Հաղորդաշար Ստեփանակերտի ու Ստեփանակերտցիների մասին հանրային ռադիոյի եթերում ծովինար Գրիգորյանի մայրաքաղաքն է։ Եթերում մայրաքաղաք հաղորդաշարն է, ստուդիայում ծովինար Գրիգորյանը։ Ադրբեջանական Մալիբեկլուն գտնվում էր Ստեփանակերտին շատ մոտիկ չեզոքացվել է 1992 թվականի փետրվարին։ Հետագայում այդտեղ հանգրվանել են Տշնամու զավթած Խրամորտ, Նախիջևանիկ եւ այլ գյուղերի բնակիչներ։ Բնակավայրն անվանել են Վրեժավան, որը մտնում էր Ասկերանի շրջանի մեջ։ Տարիներ անց այն ընդգրկվել է Ստեփանակերտի վարչական տարածքում, որպես նրա մի թաղամասը, Աչափնյակ անվանումով Աչափնյակ, քանի որ գտնվում է Կարկար գետի աջ ափին։ Բնակելի կառուցապատման նպատակով այստեղ սկսեցին հողամասեր հատկացնել։ Առանձնատներ են կառուցվել փախստականների համար։ Թաղամասն այժմ 320 բնակիչ ունի, փաստացի ավելի շատ մարդ է ապրում։ Գործում է դպրոց, մանկապարտեզ, աչափնյակցիներն իրենց լիարժեք Ստեփանակերտցի չեն համարում, ոչ միայն այն պատճառով, որ ոչայն է գյուղացի են, ոչայն է քաղաքացի, այլև իրենց հանդեպ վերաբերմունքի պատճառով կարծում են, որ թաղամասին բավարար ուշադրություն չի դարձվում։ Արման Բալայանը սոսեցի է, Բուհում ուսանելու տարիներին ապրում էր Աչափնյակում, հետո դարձավ նրա մշտական բնակիչը։ Մոտ 4 տարի է Աչափնյակի թաղային կոմիտեի նախագահն է։ Պարոն Բալայան, ի՞նչն է ձեզ դրթել, մղել, ստանձնելու Աչափնյակի թաղային կոմիտեի նախագահի գործը այն չի վարձատրվում, ընդամենը լրացուցիչ պարտականություններին։ Առաջին թաղային կոմիտեի նախագահ Չապնյակի եղել էին բարեկամը Գասպարյան Ջուրան։ Թաղային կոմիտեի նախագահի պարտականություններին ես ծանոթ եմ արդեն մոտ 20 տարի։ Ուղիղ 20 տարի առաջ ընդունվել եմ Արցախի պետական համալսարանը եւ բնակվում էի Մորաքրոջ տանը իմ եւ իր ամուսինն էր թաղային կոմիտեի նախագահը երբեմն ես էի լրացնում դիմումները, բնութագրերը եւ այսպես ծանոթ էին եւ քաղաքապետարանում գիտեին դրա մասին, որ փոխարինում եմ մեկ-մեկ պարոն Գասպարյանին, Յուրային եւ այդպես ուրեմն առաջարկեցին, որ ես շարունակեմ Գասպարյանը ուրիշ աշխատանքի անցավ, ցանրաբեռնված աշխատանքի չէր հասցնում։ Կարճ ժամանակով փոխարինեց Միրզոյան Սասունը, կարծեմ Միրզոյան Սասունն էլ բանակ մտավ եւ այնուհետեւ ինձ առաջարկեցին, որ ես շարունակեմ այդ գործը, հասարակական աշխատանքը։ Ցաղամասի ամենափոքրիկ հարցերից միջև ամենամեծ հարցերը առաջինը ես եմ ներկայացնում ղեկավարությանը, մինչև նախագահի մակարդակով, քաղաքապետարան եւ այլն։ Բայց բնակիչների մոտ կա կարծիք, որ չեմ ասել կամ չեմ գրել այսինչ դիմումը կամ այսինչ հարցերը չեմ բարձրացրել, երբեմն գնում են տեսնում են իսկապես որ վաղուց են բարձրացրել այդ հարցերը։ Բնակիչներին թվում է, եթե հարցը բարձրացնում ես, անպայման շուտապույտ պիտի լուծում ստանա։ Այո, այո, բնակիչները մի քիչ անհամբեր են եւ շատ հարցեր կան, որ իրոք արդարացի է նրանց պահանջը։ Եթե նոր թաղամաս է, պետք է ցանկացած ենթակառույց կառուցվի հիմնովին։ Ենթակառուցվածքների մասին է խոսքը։ Պետք է հիմնական կառուցվի ճանապարհ, հիմնական գազամատակարարում, հիմնական էլեկտրահաղորդման այդ գծերի եւ այլն եւ այլն։ Իսկ մենք լրիվ հակառակն ենք տեսնում։ Բոլոր տեղերում կա թերություններ, կիսատ գործեր կան, բոլոր հարցերի մասին տեղյակ են վերերներում։ Ինչ էին ակնկալում ձեզնից թղամասի բնակիչները եւ դուք ստանձնելով այդ գործը ինչ էիք մտածում, որ առաջնահերթ ինչ խնդիրների կարող եք լուծում տալ, եթե ոչ ամբողջապես գոնե մասնակի ինչ խնդիրներ էին մտահոգում Աչափյանքի բնակիչներին։ Աչափյանքի բնակիչներին առաջին հերթին մտահոգում էր ջրամատակարարումը, փողոցային լուսավորությունը, ճանապարհները ամենակարևորը, գերեզմանոցի հարցը։ Իմ գործը շատ նման է գյուղապետների գործերին։ Գյուղապետերը ամենայն դեպս վարձատրվում են։ Այո, բնակիչների մի մասը կարծում է, որ շատ հեշտ գործ է, բոլորը կարող են անել, բայց երբ աշխատանքի մոտիկից ցանոթանան, բավականին լուրջ եւ և ժամանակատար աշխատանք է։ Որպես համասային կոմիտեի նախագահ դուք լծակներ չունեք, ընդամենը քաղաքապետարանում բնակիչների մտահոգությունների մասին տեղյակ եք պահում։ Եվ պիտի նաև հետևողական լինեք, հետևեք, թե ինչ ընթացք ունի տվյալ։ Իրավացիեք, հա։ այդպես է, սակայն նախկինում ճիշտ է մոտ 2 տարի է այդ գործով չենք զբաղվում, բայց նախկինում գերեզմանատեղի էինք չափում ներկայումս վարկեր տրամադրելու համար գոմերն ենք չափում, անասնագլխականակ որոշելու համար։ Ես պետք է փաստացի հաստատեմ, որ այսինչ հասցեում կա այսինչ մակերեսով անասնագոմ։ Մեր բնակիչը բերում է ցանկ եւ թաղամասի կոմիտեից թուղ պետք է լինի հաստատած, որ իրոք իր տարածքում կա անասնաֆերմա արդեն գլխականակի որոշման հարցը եւ այլը վարկի տրամադրման հարցերը, այսինքն սա միանշանակ չի կարող կատարել գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչ։ Գիշերն են գալիս, գիրակի օրն են գալիս, եւ պետք է բոլորի այդ դիմումները դրական լուծում տրվի։ Տարբեր, տարբեր, նույնիսկ խողամասերը, նույնիսկ ծառերի քանակ, այգի տնկելու համար ցանկացած հարցով պետք է անձամբ ներկայանաս, հաստատես, որ իրոք դա այդպես է, որ մարդիկ կարողանան վարկեր ստանալ կամ օգտվել տարբեր ծրագրերից հատկապես ջերմոսների ծրագրերից օգտվելու համար։ Ջրամատակարարման մասին խոսեցիք, բայց չմանրամասնեցիք։ Ջրամատակարարումը Աչափնյակում կարելի է ասել 90%-ով լուծված է։ Շուրջօրյա ջրամատակարարը։ Շուրջօրյա է, այո, սակայն ամռան ամիսներին լինում են խնդիրներ, քանի որ Աչափնյակի ջրավազաններից ջուրը մատակարարում Հեկիմյան թաղամասին պատճառը դա է, որ դեպի քաղաք ենք ջուր տեղափոխում, սակայն ինձ թվում է, որ ժամանակին ավելի խոշոր ջրամբարներ ավելի մեծ ծավալով ավազաններ, ավելի մեծ ծավալով ավազաններ կառուցելու դեպքում հնարավոր կլինի 1 կամ 2 ամսվա ռեզերվ ունենալ։ Այս ամրանը երաշտ էր։ Նախորդ տարիներին նույնպես ամրան ամիսներին աչափնյակի բնակիչները ջրամատակարարման խնդիր էին ունենում։ Խմելու ջրի հարցը, որ ասացի 90%-ով լուծված կարելի է համարել մոտ 5 տարի է։ Դրանից առաջ էլ չկար ջուր, էլի սակավեր կառուցեցին այդ համեմատաբար խոշոր ավազանները։ Հիմա կարծես թե լուծվել էր հարցը, բայց ամռան ամիսներին ներկայումս ջրի ավելցուկ կարող է լինել նույնիսկ ավազանները լցվում եւ հոսում են 10-15 օր, եթե անձրևային է լինում, մարդիկ չեն ջրում իրենց այգիները, ջրի ավելցուկ են ունենում։ Այսինքն խմելու ջրը օգտագործում են նաև ռոկման նպատակներով։ Տնամերձ հողամասերում այո ռոկման նպատակներով ջերմոցներ կան, լուրջ ծավալ կա արդեն ջերմոսների։ Ըստ երևույթին ջրավազանը կառուցելիս դա նկատի չեն ունեցել, որ ոչ միայն բնակիչները խմելու համար են օգտագործելու, այլ նաև ռոկման նպատակներով։ Այո, ըստ երևույթի հաշվի չեն առնել, քանի որ կլիման շատ բարենպաստ է ցանկացած տեսակի բույս աճում է աճափնյակում, նուրտ, անց, խաղող, սերկևիլ, ամեն ինչ կանաչեղեն, Բացի դրանից, քանի որ բարձրահարկ շենքեր չկան, բոլորը սեփական տներ են, նույնիսկ ցաղկանոցները ջրելու համար անհրաժեշտ է ջուրը, դրա համար չի հերիքում։ Եթե ինձ թվում է կրկնակի մեծ կառուցեին այդ ջրավազանները կհերիքեր։ Իսկ հնարավորություն կա աչափնյակը ապահովել հենց ռոռոկման ջրով։ Ոչ, քանի որ ռոռոկման ջուր պետք է վերցնենք կարկառից, իսկ կարկառը գիտենք, որ դուրս է գալիս Ստեփանակերտից, այնտեղ են լսվում բոլոր գոյուղաջրերը, հնարավոր չէ ռոռոկման համար։ Ռոռոկման համար պետք է վերցնեին արդեն մոտավորապես Շոշ գյուղի բարձունքից բարձր հատվածներից գետի։ Այդտեղից հնարավոր կլինի կարկարին մեր տարածքներում կամ առունների ափերին բանջարանոց չի մշակում, թե քանի որ ջուրը կա, արդեն դրանք այլևս չի մշակում, կարիք չկա։ Նախորդ պատերազմից հետո մինչև 2005 թվականները այդ առունները մինչև Կրասնի համայնքի տարածքները մշակվում էր արվի երկու կողմերն փոքրիկ բանջարանոցներ էին։ Նրանց գնալով վերացան դրանք քաղաքից էին հիմնականում գալիս եւ մշակում։ Իսկ մյուս ափը աչափնյակից ավելի ներքևի հատվածները ռոռոքում էին հենց կարկառից, կարկառի ջրով, բայց վերջերս արդեն լուրջ բողոքներ եղան, որ կուլտուրաները, բանջարաբոստանային կուլտուրաները չորանում են ժամանակից շուտ։ Պատճառը ջրի որակներ, գետի շատ լվացան նյութեր, այլ քիմիական նյութերի օգտագործման պատճառով արդեն ռոռոկման համար պիտանի չէ տրանսպորտային հարցը, կապը Ստեփանակերտի հետ։ Ասում եմ Ստեփանակերտ, կարծես Աչափնյակը Ստեփանակերտ չէ։ Այնուամենայնիվ մեր ընկալումներում Աչափնյակը դեռևս մնում է որպես գյուղ, ամենայն դեպս մարդիկ դեռևս իրենց չեն համարում քաղաքային կենցաղի, քաղաքային մշակույթի կրող։ Ցավոք սրտի այդպես է գյուղական ապրելակերպի ենք անցած։ Մեզ մոտ չի զգացվում քաղաքի շունչը կապը քաղաքի հետ ապահովելու համար տրանսպորտ երթուղային նկատի ունեն հատուկ ժամերի է գնում աշխատում է նույնիսկ վնասով Ստեփանակերտ Սեփսեվիզի հետ ես համագործակցում եմ աշխատում են վնասով նախ ճանապարհներն են անորակ երկրորդ մարդկանց քանակը չի բավարարում ուղևորահոսքը քիչ է ուղևորահոսքը շատ քիչ է բայց իմ կարծիքով թաղամասը զարգացնելու համար պետք է լինի ճիշտ քաղաքային տրանսպորտի նման առանց ժամերի անընդհատ պետք է պատտվի այդ երթուղայինը թեկուզ ֆինանսավորվի կառավարության կողմից, չգիտեմ, քաղաքապետարանի միգուցե, բայց պետք է անընդհատ լինի զանգում են եւ ասում են որ ժամին է գնում ես այնտեղ հողամաս ունեմ չեմ ուզում տաքսով գնամ կամ մեր բնակիչները հենց 5 րոպե ուշանալու համար պետք է տաքսից օգտվեն արդեն կրկնակի երակի թանկ վճարեն տուն հասնելու համար մյուս կողմից կարելի է նշել լուսավորությունը հորինտակ կոչվող տեղամասից մինչև աչափնյակի հենց մուտքը բացակայում է արտաքին լուսավորությունը եւ երկու աչափնյակի, հին եւ նոր աչափնյակի այդ հատվածում նույնպես բացակայում է արտաքին լուսավորությունը։ Դրան հակառակ կան հսկայական շներ եւ շնագայլերը լիքն են։ Պետք է լուրջ ուշադրություն դարձվի։ Բնակչությունը մտածում է, որ անտեսված են։ Անտեսված են այո կառավարության կողմից, որովհետեւ չի լուծվել ոչ մի խնդիր։ Կոյուղու հարցը ճանապարհները քիչ թե շատ բարելավված է, իսկ այս կոյուղու վերջին խայտարակությունը բարեկարգված են։ Բարեկարգված էր, այո։ Խճապատված։ Խճապատված էր, այո, եւ ցեխի խնդիր չէինք ունենում աշակերտները առանց լուրջ ցեխոտվելու հասնում էին դպրոց, բայց հիմա արդեն այլ է պատկերը։ Ճանապարհները քանդած։ Իսկ կոյուղին, կոյուղին կիսատ։ Գործը սկսել էին միջի պատերազմը։ Այո, գուցե 1 տարի առաջ սկսված էր նոր թաղամասի մասին է խոսքը, հին թաղամասում միայն մեկ փողոցով անց են կացել այդ խողովակները եւ վերջ։ Մենք երազում էինք ասֆալտի մասին, երբ գոյողը հարցը լուծվի ասֆալտը պատվի, բայց գոյողը հարցը չի լուծվել, ասֆալտի մասին մենք պետք է արդեն մի քանի տարի հետո մտածենք։ Բայց նաև եթե գործը թերի է, արդեն ինչպես դուք եք ասում, ցեխի խնդիրը կա ու կա։ Այո, ցեխը չնայած 1 ամիս առաջ Արցախ ուղին բարեկարգեցի, բայց խճապատել անհնար է, քանի որ տներին միացնելու խնդիր կա։ Պետք է այդ կոյուղագծերը միացնել հիմնական գծին տներից, իսկ խճապատելուց հետո նորից պետք է քանդել մանավանդ, եթե ասֆալտապատ են նորից պետք է ասֆալտը քանդեն միացնել։ Երբ դուք հարցը բարձրացնում եք, ինչով են հիմնավորում, որ շինարարությունը չի շարունակվում։ Քաղաքաշինությունն է դա։ Կոնկրետ քաղաքաշինության նախարարի մոտ ընդունելության ժամանակ բնակիչների հետ միասին ասացին, որ ֆինանսավորումը մաս-մաս է, դրա համար գործը առաջ չի գնում, պետք է ֆինանսավորենք, որ առաջ գնա։ Եթե այդպես է, նույնիսկ տարին մեկ էլ չեն ֆինանսավորում։ Փաստը այդ է։ Եթե 1 տարի առաջ սկսվել է ընդհատվել, տարին լրանում է, ուրեմն 2021 թվականի համար որևէ գումար չեր նախատեսվել։ Ընդամենը 6 փողոցով անց են կացել խողովակները, մինչև ձորը տարել, եւ վերջ։ Հիմա որոշ բնակիչներ կոյուղագից ունեն։ Ոչ մի տուն միացված չի։ հարգելի ունկնդիր, ներկայացվեց աչափնյակի խնդիրներից մի քանիսը միայն, բայց դրանք մեկը չեն, երկուսը չեն, եւ հաղորդմանը հատկացված ժամանակում հնարավոր չէ բոլորին անդրադառնալ։ ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հաղորդման հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։